U sljedećem pitanju stoji selam alikum imali razlike u značenju riječi bismillah i bismillahi to jeste sa i na kraju i bez i da li su ilahije sa muzikom u skladu sa sunnetom hadisom praksom Muhammed alihi selam ili ashaba ridvanullahi alihim Riječ bismillah ako je vezujemo za drugu riječ bismillahirrahmanirrahim onda sa, znači, kažemo kesru bismillahirrahman ako stajemo na riječ kažemo bismillah bez bismillahirrahmanirrahim kod stajanja, znači ispravno kažemo bismillah sa sukunom na zadnjem harfu alha. Znači ako prelazimo sa nekom drugom drugom reči bismillahirrahmanirrahim. Kad je u pitanju e, vezano za ilahije sa muzikom, da li su u skladu sa sunnetom hadisom i praksom Ali, Muhammed Alihi Salam, odnosno prve generacije sahaba Ono što želim istaći je nešto što je navika na ovim prostorima, više nego što je inače praksa oni odabrani generacija koje su znale da kasidu Al-Qasaid Al-Islamija opjevana pjesma i stih u islamu ima svoje mjesto, ali ne smije prijeći granice i preveliko potenciranje na kasidama, a postavljanje učenja Kur'ana i Kerima i proučavanja dina i vjere se kosi sa praksom prvih generacija. Znači, zato ne treba nikada prožimati i provoditi više vremena nego što treba uslušanje kasida. Kasida s vremena na vrijeme kada se opuštamo, kada smo u umoru, kada smo onak, znači da neka nam dobro dođe u tom kućnom ambijentu ili negdje u autu, ali više prije svega moramo biti vezani za Allahov govor i Allahov riječ. I to je najispravnija kasida, pjesma za koju, kako kaže Ali Svetovi Selam, <clears throat> Lejsa minna men lem je bil Kur'an. Od nas nisu oni koji Kur'anom ne pjevaju. Znači moramo shvatiti da je najbolji tekst Allahov govor i njegova riječ mora biti iznad riječi napisane u stihu nekoga od njegovih robova, iako kasida u osnovi nema zabranu, ali znači moramo ispravno potrebiti. Jazakumullah khair, znači nema sumnje da u, kontekstu odgovora muzika je on nešto što nema mjesta u kasidama, kako kaže šejh.